od iste vrste spajaju <clears throat> za razliku od usjeva koji su od različite vrste pa ćemo spojiti pšenicu sa ječmom hoćemo li? od iste vrste ne mislimo na istu vrstu da je jedno drugo u zrnu i da je oblik zrna isti pšenica i ječam se razlikuju misli se na iste vrste da ćemo pšenice iste vrste spojiti datule iste vrste imamo Mate, datula vidite puno jeli, kada se kupuje datula ima različite vrsta ovaj dakle imamo više vrsta jedne, eh, jedne te iste žitarice ili usjeva pa ćemo te vrste spajati jer se sve podrazumijeva pod tom vrstom pa kažemo da tule to obuhvata sve ili tako vrste i to je stav džumhura učenjaka iz prvih generacija znači iste vrste pšenice iste vrste ječma i tako dalje to se spaja Ima jedan dio islamskih učenjaka koji je dozvolio da se spoji, na primjer, pšenica i ječam. Na to smo kazali na početku šta? Ispravnije mišljenje kod islamskih učenjaka. Kada kažemo ispravnije, znači ima i drugo mišljenje koje se također i navodi. Pa kažu dozvoljeno je, na primjer, ful, to vam je vid, e, kao grah, nešto u tom smislu kod nas, da se spoji sa adesom, sa lećom. Primjer, jel? Pa tako biva namiren, jel nisam. I to je jedan rivajet od imama Ahmeda i to je isto stav u Malikijskoj pravnoj školi i to je odabrao šehol sam minu tejmije. No, međutim, nema jasnog argumenta koji bi podoprao ovo mišljenje. Nema, znači, jasnog argumenta, nego je više i čtihad. Da li se spajaju usjevi a, koji su u jednoj godini da bi se namirio zekat. Primjer imamo podneblja gdje imamo dvije žetve godišnje, je tako? Pa na jednoj žetvi ima čovjek određenu količinu i na drugoj ima određenu količinu. Da li se to dvoje spaja? Ako se znači desi u jednoj godini to se spaja ako je u jednoj znači godini desio se desila se dvije žetve onda se to spaja a ako je u različitim godinama onda se ne spaja onda se ne spaja onda je svaka godina šta zasebna i taman da ti fali mali dio i naredne godine to namiriš ništa to što se znači namirio naredne godine to to nije ovaj ne ulazi u nisab, nego mjeri se kako? Zasebno, je li tako? Mjeri se zasebno. No, međutim, ne, neophodno je ovdje, jeli, da naglasimo da moraju biti od iste šta? Vrste, shodno prethodnom pravilu koga smo spomenuli. U protivnom, neće se, znači, spajati. Ako je različite, od različite vrste i neće spajati, a koje su proizvodi od druge godine, odnosno od naredne godine. procjena datula i grožđića, gro, grožđa jele, koje se osuši. Sultan ili hakim dužan je da naredi čovjeku ili da odredi čovjeka koji će procijeniti znači ono što je čovjek dužan dati od zekijata nakon sušenja datula i grožđa. da čovjek zna znači šta je dužan dati od zekijata pa procijeni kada je sirovo da bi dao na njega zekijat kada se osuši pa može čovjek koji procenjuje to koji se zove esai može da da čovjeku koji ima znači datule ili grožđe koje namjerava sušiti jedno od dvije mogućnosti Ili da čovjek kaže ja neću to koristiti, neću to jesti, pa će sačekati da se osuši, pa se onda procjeni kada je šta? Osušeno. Ili kaže ja želim da jedem i svježe datule i kada se osuše, pa će jedan dio pojest dok su svježe, neće čekati da se suše, a drugi ću čekati da se suše. Pa nakon toga mu se, onda mu se odmah procjene šta? Tako sirove se procjene, znači koliko je i nakon toga onda daje na njih zekijat nakon berbe. Jel u redu? jer neće svako ostaviti znači neko će jesti ovaj grožđe dok je friško ili svježe neko će ga sušiti u svakom slučaju ovisno kako će postupiti čovjek znači ima u tom slučaju dvije mogućnosti i tako je došlo od Isuje Buhomeida je sajdija hadis Ajše to podržava i drugi hadis je li dozvoljeno jesti od tih proizvoda znači ovo voće o kome govorimo prije nego što se da zekat znači dok je na drvetu jedemo ga to što smo pojeli šta je s tim računava se to u zekat kada uberemo hoćemo to pripojiti zekatu ili je to nešto što je van okvira znači na koje je dužnost stavati zekat no. ono što se pojede dok je na voćki i da se tako sadake na to se ne daje zekijat na primjer imamo datule prije nego što su ubrane prije nego što se zorla kako treba čovjek otkinuo jednu granu poklonio nekome na toj grani je možda bilo dvije ili tri kila datule znači to se ne ubraja u zekijat niti u nisab niti je to dužnost nakon, dužnost nakon toga niti to dužnost nakon toga jeli, a računati jer se računa u nisab ono što se može vagati kada je vrijeme za vaganje to je nakon berbe jedino kada bi čovjek htio Allahu dragi da ovim pobignu od zekijata znači zna ako podijeli određenu količinu da nema zekijata e onda bi to bilo pogrdno to je pokušaj prevare i ovo stavi mama Šafije i Leisa i i Alisa ibn Sada i ibn Hazma kolika je količina koja se daje na zekijat kada su u pitanju usjevi i ono što raste na drveću ovisno o načinu napajanja znači kako se napaja tako biva znači različita količina koja se daje kada je u pitanju zekijat. Pa ako se napaja prirodnim putem, znači kiša, onda se daje desetina. A ako se to napaja vještačkim putem, znači iz rijeka, pumpe, jezera, bare nije bitno, bunari, pa se pršće i tako dalje, onda je tu petina onda se petina da je kako došlo u hadisu Ibn Omara koga bilježi vam Ebu Davud i prije toga Buharija i Tirmizi i drugi da je rekao ono što, zem, što napaja nebo za to se daje za to se daje desetina a ono što se pršće ili ali što se čime se na, ono što se navodnjava tu se daje pola desetine, to jeste 5 posto. Tako je došlo u hadisu Džabira kod muslima i od drugih. Ako jedan dio godine čovjek imaju obilne padavine, lijepe padavine i znači to je znači prirodan način, jeli? Dok drugi dio godine mora čovjek prinuđen je da on navodnjava kako će tada da zekijat da je jedan dio godine ima prirodno navodnjavanje padavine jeli a druge godine on to čini ako je otprilike popola tada će dati onda 7,5% znači jer tada nešto imamo nešto za što treba dati 10 a drugo 5 pa je znači 7,5 ako je isti znači ovaj isti vremenski period navodnjavanja vještačkog i prirodnog. Ako je jedan dio godine, na primjer, pretežno vezan za padavine, ali se desi da čovjek par puta mora, znači, i vještački prskati, onda učenjaci kažu, Džumhur Uleme kaže da se tada uzima u obzir ono što se pretežno ili na način na koji se pretežno na, na, navodnjava bilje. Jel u redu? Znači ako je to tokom cijele godine, osim čovjek jedan put ili dva put, tri put radi vještačkim putem, onda ono vještačko otpada. Nema ibreta, nego se daje 10%. Dok neki drugi kažu ne, opet se i to izračuna, pa se vidi, znači, pa će možda izaći na 9, 9,5, jeli, zavisno koliko se navodnjava, to se procjeni. A ako čovjek nije siguran koliko je, šta je, onda je, onda će dati 10%. A to što je, je li osnova 10% ili 5%? 10%. Kod nas je, recimo, osnova 10%, zato što kod nas uglavnom ne treba ništa navodnjavati, nego to sve niče, a čovjek samo gleda i zahvaljiva Allah, žena blagodat. Za razliku možda od nekih podneblja gdje gdje se uglavnom mora znači koristiti vještačko navodnjavanje. Hoće li se odbiti troškovi koji su bili vezani za a, žitarice od znači sijanja pa nadalje ako čovjek može biti da je dužan u ovome slučaju na dva načina. Prvo da je pozajmio pare za sjeme i za džubrivo i za oranje. U redu. Pozajmio znači da bi usijao. Ovi znači troškovi se odbijaju od vrijednosti čega? Usijao. Što znači, braće, da kod nas danas nema ovaj zekijata na, na ove usjeve. Jer je skuplje uzorati i posijati nego ono što dobiješ. Kogod zna koliko je oranje i koliko je nakon toga ovaj obrada zemljišta kompletna i sijanje i žetva koliko se to sve košta ko zna siguran je 100% da ne može da bi morao usijati možda Allah zna koliko, koliko hektara da bi mogao doći do vrijednosti nakon što podmiri šta? Nakon što podmiri znači troškove. Jako teško. Zato što je rad skup i mašinerija je skupa a pšenica je prilično jeftina, kukuruz. Tako da je to teško platiti. U svakom slučaju, islamski učenjac kaže ovdje se odbija i ovaj stavi bromara i skupine Selefa i kaže to Sufene Seuri i Jahe ibn Adem i to je mišljenje imama Ahmeda. Drugo, da je čovjek zadužio se da a, izdržava sebe i svoju porodicu. Nije zadužio se zašto? Za, znači za sijanje i, i obradu zemljišta. Ibn Omar kaže da se tada odbije dug koji je čovjek dužan, pa se onda šta? Daje zekijat ono što je ostalo. Za razliku od Ibnu Abbasa koji kaže suprotno tome, Ibnu Abbas kaže ne, ne odbija se, znači dug. I to je imam Ahmed ima dva rivajeta, jedan odgovara kome? Ibn Abbas a drugi Ibn Omerom mišljenju. Ebu Ubejde u svome dijelu El je dao prednost ili preferirao je mišljenje Ibn Omara jer kaže dug je u tom slučaju zarobio i metak čovjeka ti nemaš i metak, ti imaš dobio si usjeve no međutim ti si to sve šta dužan, to si ti dužan pa kaže neće se jer ne može kaže čovjek u isto vrijeme biti ko je zadužen ili on siromašan on je s te strane siromašan pa kako će u isto vrijeme biti zadužen siromašan i bogat da daje zekijat kaže to ne može biti Pa ako bi čovjek, na primjer, imao 20 wasaka, govorili smo što je koliko je nisab, je tako? 5 hamsata eus. A govorili smo da je to koliko u kilama? 600 koliko? Zaboravili ste. To je 647 kila u kilogramu. Pa ako bi bio čovjek dužan 17 ovih osaka, a 20 imao nisaba, ostala su mu tri. A koliko je, koliko je nisab? Pet. Pa ne bi bio dužan da daje šta? Zekat? Kanji. Ne bi znači bio u tom slučaju dužan da daje zekat. što se tiče ulaganja na na usjeve koji nije dug čovjek je ulagao, ali nije šta pozajmio nego je od sebe ulagao pa je uložio za sjeme, za džubrivo, za oranje šetvu i tako dalje tu Lema ima dva mišljenja prvi je stav Ebu Hanife i, i imama Ibnu Hazma da se to ne odbija to se šta ne odbija dok je drugo mišljenje stav ambelijski učenjaka i odabrao ga je Ibnul Arabi u svome dijelu Lareda komentaru na sunan imama Tirmizije kome kaže da se odbija a da se onda daje zekijat na ostatak i ovo je preferirao autor ovo ovaj je mišljenje preferirao autor kaže da je ovo mišljenje preče kada su u pitanju opci, opći ciljevi šarijeta jer može se nešto umanjiti zbog okolnosti koje su prisutne kao što smo umanjili šta procenat zekijata na proizvode koji se nam još, e, na, na, na, jeli, žitarice koje se navodnjavaju vještačkim putem, je tako? A ponekad može određena okolnost da u potpunosti anulira zekijat. Pa kada nećemo davati zekijat na stoku? Šta smo govorili? Ne budete znali, vraćamo se iz početka knjige. Znači, počet ćemo zekat s početka. Maleko da spasi skupinu. Za nismo govorili, braćo, da je uvjet za stoku, šta? Broj. Broj svakako, onda nema ni saba. Ali imaš ni saba, neš davat zekat. Ako nije šta? Zdravo Pa nije, ne, nije to. Da čovjek ne utraši, ne, ne utraši na ispašnju stoki. Aha, kako ne ispašnju? Pojasni. Da se oni sami napasaju. Znači, nemaš i gdje napasati, nego kupuješ hranu. Jer smo da mora biti sa ime. A šta je sa ime? Koja? Većinski dio godine napa, šta se napaša? Napasa se sama. Znači, mi kod nas ima koliki je dio? Par mjeseci, ne, zimi ne može. A nakon toga, cijeli dio godine se može šta sama napasati. Jel u redu? To je, to je uvijek braću. Pa ta okolnost koja je prisutna spriječi davanje zekijata. Jer ti na stok samo ulažeš, jel u redu? Samo ulažeš. Znači koliko je, kada bi čovjek imao farmu od stotinu krava, koliko je potrebno njima samo koliko sjena mogu pojesti i koliko kukuruza mogu pojesti tako dalje ovaj može li to mlijeko pokriti pogledajte pošto je prodajna litra mlijeka ovdje znači kupovna možda čuje sigurno da je troduplo manja Kako će to pokriti? Kako će to znači pokriti? Tako da ovo, e, znači kada govorimo, da li ovaj dug ima utjecaja, ulema to pravda, pa kažu ima, zato što, zato što ulaže se puno. I druga stvar, kažu zekat se daje na imeta koji se razmnožava, koji sam raste, buja, na njega se daje šta? Šta? zekijat. Šta ovdje buja kada ti uložiš 2000 maraka i izbuja ti 1800 ili 2200. Jer u redu. Znači ništa. Nema, nema razmržavanje i metka je slabo. Jer si uložio puno, a malo si šta? Dobio. Malo si dobio. Malo si dobio. Jeste. Pošto je jedna skupina naše braće ovaj Allahom voljom a, a počašćena ove godine da idu na umru pa su tražili ili vidjeli smo da shodno da, da se nešto progovori samo o propisima umre pa ćemo ćemo tada zagledati sada svojim što smo kazali a sad ćemo u narednom predavanju a ostali dio predavanja ćemo iskoristiti znači za da pojasnimo samo <coughs> propise umre Prvo, umra je veliki ibadet koga je uzvišen Allah te barak je tala propisao vjernicima i nosi za sobom brojne koristi. I to najbolje zna onaj ko ode na umru. Kaže uzvišen Allah te barak je tala o etimun hađe ul umrate lillah i umru i hađe radi Allaha u potpunit. Jedan dio islamskih učenjaka iz ovoga ajeta zaključuje da je umra vađib da je umra šta? Vađib kao i hađ. Dok džumhur uleme kažu da je umra šta? Sunnet. Kažu da umra nije vađib. U svakom slučaju tu je veliko razilaženje među islamskim učenjacima po propisu umre. Umra je jednostavno da se obavi poslanik sa osam je za svoga života obavio koliko umri? Četiri. Četiri obavio je četiri umre Resulullah sallallahu sallam za vrijeme svoga života i nijedna nije bila u Ramazanu i nijedna nije bila u Ramazanu tako kaže šehol sam u temi zašto učinjaci kažu nijedna nije bila u Ramazanu zato što ima hadis od Ajše da kaže putovala sam sa poslanikom sa osaname u Ramazanu na umru pa je kratio namaz, a ja upotpunila, pa je rekao, lijepo si postupila. Pa govore, kada je u pitanju šta? Kraćenje namaza, onama koja kažu da je vađim, kažu nije poslanik sa osam, šehol sam te vije to osporao, kažu nikada nije poslanik sa osam, putovao je li sa išom u Ramazanu umru, niti je obavio li umru Ramazanu. <clears throat> u svakom slučaju, a, umra je jednostavna za obaviti i nema puno nema pri sebi puno obreda za razliku od hađa. Ko odlazi na umru, prije svega dužan je da donese iskren nijet. Da obavlja umru radi Allaha te barak je ota. Znači, sve što se desi usput, to je desilo se ne prevashodno ciljano, nego onako, ha, desilo se hajri bereket. No, međutim, nije to bio primarni cilj odlaska štana. Od, od, od, od, od, od, od, od, od, na umru. Pa čovjek ode na umru, kupi sebi tamo nešto lijepo, a, oženi jednu bogatu Saudiju, u redu. To nije bilo ciljano, u redu. Tako on umre, oženi se, može se desiti, jel? Ali to nije šta bilo ciljano. Nije bilo ciljano. Nego je ciljano odlazak na umru iz pokornosti Allahu te Pa ljudi koji krenu na umru, znači, moraju imati ovu činjenicu na umu da imaju znači prvo iskren nijet iako nije nijet umre tu nijet umre nije u Sarajevu niti je u Berlinu niti je ne znam u Kairu tu nije nijet umre nijet biva na Mikatu ali tvoj, tvoja namjera za odlazak kao kada kreneš od kuće u džamiju da obaviš namaz cilj ti je šta nijet je da obaviš namaz radi a i za nijet je namaz veći Nisi, nijećeš ga u džami kad staneš iza hođe, je tako? No međutim, kada si već krenuo, otkućeš, imaš nije da odeš da te ljudi vide ili imaš nije da odeš radi Allaha te bar. To je to. Znači, idem, radi čega idem na tu umru? Kada se dođe na Mikat, zavisno od atle se leti. Ako se leti iz Bosne, znači preko, preko Istambula, pa Istanbul, Džeda, obično se tako ide, onda se prelazi preko Medine ide se preko Medine. Znači preko Zulhulejfe. Abar Ali, danas kako ga zovu u narodnom jeziku. A to je Zulhulejfa, šerijetski termin, jeli, odnosno naziv šerijetskog mjesta, u stvari ne termin. I kada se leti avionom iznad, već se avion počeo spusta, znači polako prema džedi, i vidi se Medina, ako je noć, vidi se Hanem, znači ono, ono, blijedo zelenkasto ono svjetlo, znači Harem se jako dobro vidi. Odmah nakon Harema par kilometara, možda najviše 5 ili 6 kilometara je Zul Huleifa. Tu je Mikat. I tu moraju dobro hađije paziti, jer avion znači za minutu preleti znači veliku razdalinu. I malo ako se ne pazi, može se preleti Mikat. I ako se preleti Mikat, imaš dva izbora. Zamoliš pilota da se vrati. <laughs> ili kad dođeš u džedu da se ponovo vratiš nazad na Mikat. Opasno mora se paziti. Ne smije se nikad proći bez nijeta. Pa je onda bolje zanijetiti malo ranije, rad sigurnosti. Kada si negdje iznad Medine, tačno iznad Harema, i dok malo prođeš Harem, odma se nijeti. Jer znači, ovaj Medina se lijepo vidi i može se lako, iako oni oglašavaju, znači na u avionima, jel da je Mikat, No, međutim, ponekad znaju to naglasiti. Nama su jedne godine naglasili. Kažu za pola sata i nikad ništa više spomljali nisu. Znači, ko ne pazi, upašću velike belaje. Tako da, ne treba se oslanjati ni na koga, nego treba oslanjati se na ono što čovjek vidi, na što ako leti preko Medine, to se vidi. Tu se nijeti kada najđe znači avion preko, prije toga se obučuje hrami. Bilo da je obučete na aerodromu u Istanbul, koji ide, ne znam kako se ide, preko Istanbula. Ide preko Istanbula. Znači obuču se, a, a, obuku se u, u, u, u ovi hrami u aerodromu u Istanbul ili se obuku u avionu. Kako ti je lakše? Uglavnom je na aerodromu lakše. I oblačenje i hrama ne znači i hram. U smislu da sti u hramu. Nego oblačenje i hrama je samo mijenjanje odjeće. Ništa drugo. Znači nakon toga možeš se mirisati. Nakon toga možeš nokte otkidati nakon toga može sklopiti bračnu vezu. Jer čovjek u hrama ne može se šta? Ne smije se ženiti. Ljudi. Znači, stavljanje tih hrama na sebe nije ihram. Jer ihram je nijet. To je ihram. A ona ihram, ona je samo odjeća koju ti obučeš, koju dužan da je da imaš na sebi, na sebi pri obavljanju lume. Pa bilo da si u avionu obukao ihrame, ili na aerodromu, a na aerodromu je bolje, lakše, jednostavnije, onda kada najdeš iznad mikata a, kada si tu iznad mikata nije tiš i nije ti se umra srcem nije ti se srcem kao namaz bez nevejtu an a'temire lillahi ta'ala bejta Allahi l'haram ništa nego samo nitiš srce ispravno je braće mišljenje da se svi ibadeti čak i hađ nije ti srce neka olema kaže hađ se nijeti jezikom, ne hađ se nijeti srcem isto kao drugi znači ibadeti, tako umra sve srcem i onda kažeš lebejke umraten to je lebejke telbija koji se kaže odazivam ti se na umru i onda učiš telbiju lebejke Allahuma lebejke lebejke la šerike leke lebejke inna lhamda unijamete leke mulke la šerike to je znači telbija koja se uči A nije ti jedan put i nakon toga se uči telbija. I telbija se stalno uči, ne prekida se. Uči se, znači, dok se ne siđe u džedu. Na aerodromu se uči. Kad iziđeš na polje, čekate tamo prijevoz. Jel, organizacija koja te poslala, nužno te obezbedi prijevoz. Čekate na polje. Znači, telbija se uči stalno. I telbija se digne se glas telbijom. Pitanja možete nakon. Zapamtite što ima, zapišite, pa možete pitanje postaviti nakon što ja završim. Znači, Telbija se uči stalno i podigne se glas. Muškarci dignu glas, žene neće dizat glas sa telbijom, nego same sebe da čuju. A poslanik, sallallahu alaihi sallam, kaže naredio mi je došao je Džibril i naredio mi da naredim ashabima da dignu glas sa telbijom. Glas telbio znači treba izgovarati glasno i u avionu i mimo aviona. I <coughs> izgovara se telbija sve do početka tavafa. Čovjek kada dođe, naravno, prvo će otići u hotel i smjeti svoje stvari. I o tome je govorila Ulema, starija. Odnosno, pozniji učenjaci, recimo Hanefijske pravne škole, Nabidin i drugi su govorili kako će čovjek prvo ostaviti svoje stvari, smjestiti se i onda ići tavafiti. Pa ako bi čovjek otišao u hotel, i odmorio se, na primjer, ne želi odmah da obavi umru. Ne smije skidati um- i hrame. Ostaje u hramima. Došao si ujutru posle sabaha, hoćeš ospavati do podne, pa onda ići da nisi umoran. Ili želiš odmoriti skroz do naveče, pa ići posle jacije, kada je malo ovaj popustila ili žega i vrućina. Znaš što sad dole velike su vrućine. Ovaj. Znači već na sabahu biva preko 30. Znači ujutru na sabahu je već preko 30. A po danu znači ide i do 45 temperatura i da se odmori, ne smije skidati hrame, ne smije znači koristiti mirise, šampone, sapune, mirišljive, ništa ne smije koristiti, ne smije ovaj, e, nokte otkidati, ne smije ništa uzmeti od laka i tako dalje. I nakon toga, znači uvijek učitelj bio. Telbija uvijek ima. Ne mora znači biti stalno, ali lijepo što više znači da se uči. Jer nemoguće da stalno čovjek uči, treba jesti, treba piti, ponekad će možda spavati, umoran i tako dalje. Uglavnom, kada je mogućnost da uči telbiju, telbija vraća velika nagrada za telbiju. I sve što te čuje učeći telbiju, svjedočit će ti do kraja Dunjaluka s jedne i s druge strane o učenju tvoje telbije. Nakon toga, znači, počinje se sa obredima umre. A to je tavaf prvi znači obred koji se dolazi jeste tavaf koji je rukn umre i tavaf se znači počinje prilazi se kada se ulazi u kjab uči se dova koja se uli, uči odnosno u mesečinu haram kada se ulazi ne u kjabu kjabu ne možete ući nego u mesečin kada ulazite uči se dova koja se uči za ulazak u džamiju kako učite u fehdu u džamiju tako učite u dole u istu džamiju znači nema razloga ko želi da sjedne prije nego što ovaj mora klanjati dva rekiata. Ima hadis se spominje da su da je tawaful bejti tahije ili tahijetul bejti tawaf da je tahijetul mesčit za kjabu da je tawaf. I taj hadis je batil. Taj hadis nije vjerozostojen. Ispravno je da je mesčitul haram kao i bilo koja druga džamija. Kada uđeš, tawafiš, hoćeš da sjedeš, opet moraš klanjati dva rekiata. Znači opet trebaš klanjati dva rekiata. A neće tawaf biti na mjesto Dalek jade. Taj hadis je batal. Nije vjerovjesno. Počinje se sa tavafom. Kada se počinje sa tavafom, tavaf se počinje od crnog kamena. Od crnog kamena. Prije bila jedna linija na, na zemlji. Znači, tako je napravljeno su, znači, bile pločice. Crna linija. No, međutim, ljudi se zaustavljaju kod te linije. Stanu da se okrenu prema kamenu i onda do te linije gužva velika, a posle linije 3-4 metra nema nikoga. Znači, uvijek se tu ljudi zaustavljaju i pravila se guža pa se on to makli. Ali ima ovako na desnoj strani, gore vidjet ćete na prvom spratu, ima jedno zeleno svjetlo. Znači jedna neonka koja je usmjerena znači, u pravcu. Pa kada se dođe od prilike, ili ko ne zna, jednostavno će. Neka uzme kjaba, ona je, kjaba je četvrtasta. Neka ono, zamisli kroz kjabu kada je udario u drugi ugao tamo, u redu. Na drugoj strani. Znači, ovako vam je kjaba, odavde se počinje. Ovdje vam je gore neonka ovako, na prvom spratu tom pravcu. Ti kada dođeš ovdje, kada trebaš početi, zamisli od prilike da je ova knjiga četvrtasta. Kada si ovdje, kada si u pravcu s ovim, s ovim drugim vamo uglom, jel u redu, ovako. E, kada si tu, na toj liniji, kada si iznačio, od tada počinje šta? Prvi, prvi krug. I tada se digne ruka i kaže se Allahu ekber. Pravcu znači kjabe i kaže se Allahu ekber. I od tada počinje prvi krug. I od tada počinje znači prvi, krug. Sunnet je prva tri kruga hodati ubrzano. Brzo hodati. Znači da se malo usitne koraci, a brzo se hoda. Muškarci, žene ne. I sunnet je muškarcima da u svih sedam krugova otkriju desno rame. Znači, ovako, ihram, skine ga, dotada je ihram, gore. Neko odma na mikatu, izvuče ihram. I u avionu otkreno rame. Ne, pogrešno. U avionu rame pokriveno. U meke rame pokriveno. Ulazak u džami pokriveno. Kad dođeš na crtu, prije crte na 2-3 metra, skineš. I onda provučeš, znači ihram, ispod desnog pazuma i prebaciš ga toko levog ramena. I tako desno rame ostaje šta? Otkriveno. I tada biva znači otkrivanje ramena. Ne prije toga. Otkrivanje ramena prije toga je pogrešno. I otkriveno rame biva svi sedam šta? Krugova. Svi sedam kruga biva otkriveno rame. Pri tavafu kjaba, kjaba biva s lijeve strane. Znači, kad bi bila s desne strane, to bilo batel. I ne bi tavaf bio vrijedan. Znači, s lijeve strane biva kjaba. I tavafi se sedam krukova. Kada se god dođe do crnog, do one crte, one su u jedna, tada se digne ruke, kaže se Allah odpad. Sunnet je prije toga da poljubiš crni kamen. Ali je to teško. Jako teško. Može se, ima ljudi koji na hađu poljube crni kamen, no međutim, bojim se da čovjek mora napraviti hrpu harama da bi radio jedan sunnet. Ha, hrpu harama mora napraviti. Pa, čovjek ko vidi da ne može, ko može polako sad da se ne gura, pa da ga onako masa donese do kamena, pa da ga poljubi, kaj je bereket? Ko ne može, nije dužan. Znači, to je sunnet. Može onda dotaknuti crni kamen rukom ili nečim što ima pri ruci, ona ima prije govora štapa koji ima, dotakne i poljubi štap ili ruku, čime je dotakao, u redu. I crni kamen, braće, unutra, ono što se vidi, ona crna masa, ono nije sve crni kamen. Ljudi ne znaju. U onome crnom kamenu ima samo osam, u onoj masi ima osam komadića, najveći je kao datula, to je crni kamen. Sve ono drugo je samo crna masa oko. I ljudi dođu u onu crnu masu, diraju i ljube, ono ništa nije crni kamen crni kamen ovako kada kada bi rukom ovako prešao preko njega osjećaš pod prstima pod jagodicama će osjetiti znači kako su oni drugačiji od mase i primijete se imaju slike znači i to su dijelovi crnog kamena a ona masa okolo crna nije crni kamen ona crna masa znači otprilike kolika velika ona je koliko otvor otprilike onaj okolo onaj srbni je onaj onaj štit unutra je masa ljudi dotiču tu masu, to nije crni kamen. Crni kamen znači ima ti svoji osam dijelova, malja, mala parčad ima neka, a ima dole unutra, znači iako on unutra dole velik i visok njega ima, no međutim, to se čuva, jer jednostavno znači, ovaj, biva kao Mekamu Ibrahim. Mekamu Ibrahim, vidjet ćete kad budete u Afriku, bude prolazio, to su dvije ovako stopale, ovako, znači za dvije, dva stopala velika, znači nemoguće da čovjek ima danas tolika stopala. No međutim, Selef kaže, vidjeli smo čak otiske prstiju kakvi su bili u Ibrahima. No, međutim, vremenom sto ljudi šta? Da je jedan dio ovaj, tamo ne završio u Turskoj, jedan u Pakistan, možda nešto došlo i u Bosnu. Jel, ljudi potiruju, potiru sebe i tako dalje. Što je sve batili pogrešno i zabranjeno. Zato imaju tamo ljudi koji su nadređeni, znači da odvraćaju ljude i da im, da im, da im, da im, da im upozoravaju. No, međutim, džehl radi od čovjeka ono što ne mogu vojske. I znači kada dođe do crnog kamena poljubi ga. Ako ne može dotakne ga i poljubi ruku. Ako ne može pokaže i neće ljubiti ruku. Sunete isto tako da dotakne jemenski ugao. To vam je ugao prije crnog kamena kada tavafite. Ha. Jemenski ugao je ugao prije crnog kamena kada tavafi. Kazali smo, ako ovdje se počinje, onda je jemenski ugao ovdje. Ovo je irački i šamski ugao. Irački i šamski. Ili se kažu šamska dva, nije bitno. A ovo je ovdje jemenski. Jemenski je lijepo dotaknuti rukom, ali se ruka ne ljubi. Niti se ljubi on. Niti je sudno da dođe za kjavu, kada vidiš one ljude tamo ko pijavice se ovako prilepio za kjavu, ne bi ga ničim mogao odvojiti od kjame. Sve je to pogrešno i sve je to ovaj, a, suprotno sudnetu. Kjaba je poštivanje kjabe tavaf oko kjabe. Poštivanje kjabe je da obaviš namaz prema toj kjabi kako ti ga je poslanik sa osam obavljao. A nije poštivanje kjabe da zalijepiš za kjabu i da se stojiš sastrem i da plačeš. To nije poštivanje kjabe. Ovaj. Dakle, ovaj jemenski ugao, njega je sunet dotaknuti rukom, ali se ruka ne ljubi. I između jemenskog ugla i crnog kamena, tu dakle da kada se prolazi s te strane, sunnet je da se uči Rabbena atina fi dunija hasanetino fil ahireti hasanetino fin alba benar. Na ome dijelu ovdje. Tako je došao hadis. Ali hadis daiv. No, međutim, radi se po njemu. Mnogi rade po njemu. Ne smeta da se uči. Iako kažem, hadis ima ma, mahana, mahana ima u lancu prenosivaca. I kada se dođe, znači, do crnog, onda se počinje sa drugim krugom. Dođe se opet u istu ravninu, počinjemo šta? Brojimo drugi krug. Ako se čovjek zabuni koliko je krugova, kao u namazu. Uzimaš da je manje. Ali nema sve sežda. Uzimaš da je manje. Ideš drugi krug. Treći krug. I u krugu doviš čime hoćeš. Svojim riječima. Na arapskom jeziku. Učiš Kur'an. Dove šta god hoćeš, ali ne džematski. Vidjet ćete vi dole ljude, jedan ide La ilaha illallah La ilaha illallah Svi za njega idu kao oni ovaj, brigadiri što su bili kad su radili. To je pogrešno. Znači ne, nego treba znači svako dovi za sebe. Svako dovi za sebe. I dovi čime želi i kako želi. Ali ne treba znači u tavafu ganjati punu pustu priču i maša, kako je lijepo, vidi ovo kako se napravili, vidi, a pogledaj. To, to kasnije, posle tavafa, stani, čudi se koliko hoće, imaćeš se čemu čuditi. Imaćeš se čemu čuditi. No međutim, posle tavafa se čudi. Nemoj za vrijeme tavafa. Za vrijeme tavafa neka bude tvoj tavaf i srce tvoje neka bude prisutno. Znači, tad si u ibadetu. Jer je kako rekao poslanik, sal sveme, tavaf je namaz. Osim što je uzvišen Allah dozvolio da se priča. U namazu ne smiješ pričati, je tako? U tavafu smiješ, ali je tavaf namaz. Znači da je to ibadet, pa ne treba u njemu, znači, govoriti ono što što bi moglo pokvariti. I ne treba čovjek ovaj znači za vrijeme tavafa osim govoriti znači osim dobro i hajr znači od zikra učenja Kur'ana i slično i slično tome ako bi slučajno izgubio abdest mora otići u mnogit abdest jer za tavaf treba abdest kod džumhura u leme neki kažu da ne treba ali je bez ikakve sumnje potpunije i bolje da čovjek ima abdest. To je bez ikakve sumnje. A kažemo džumuru leme kažu da je to važi da se mora imati abdest. Ako ga zatekne namaz, gdje je stane? Ha, vidjet će, tavafi, ezan proučen i kamet nakon toga odmah. Allahu ekber, stane gdje je klanjao i samo nastavi dalje, broj odatelj. Znači, nema nikakvih šta prekida. I tako, koliko? Sedam krugova. Bilo da je bliže kjabe, da je dalje kjabe, sve ispravno. Ali tavaf mora biti iza onoga polukružnog zida, Hidžu Ismailu. Ne smije znači između kjabe i zida, jer je, kjabe, jer je onaj polukružni zid, vidjet ćete što ima na njemu tri lampe, on je od kjabe. Ako bi prošao između njega i kjabe, to je kao da stavi tavafio kroz kjabe, a to ne vrijedi. Tavaf kroz kjabu ne vrijedi, mora biti okolo kjabe, u redu. Pa znači mora biti iza zida. Bilo da si bliže kjabe ili dalje od kjabe, nije bitno kako god je ovo da tavafiš, ispravno je. Znači to je ispravno. I tako tavafi se sedam krugova, kada se dođe na zadnji krug, tada se ruka ne diže. Zato što se je digao šta? Na početku. Pa bi onda bilo dizanja koliko? Osam. Tako na zadnjem samo izidješ. Samo izidješ. I lijepo je kada čovjek izlazi, ako je gužva, zna biti gužva. Znači zna biti velika gužva na tavafu. Vidjet ćete. Lijepo je da čovjek polako već od šestog kruga polako se izvlači, uvijek ide desno. Pomalo, pomalo, znači kako ide okolo. I tako bude na kraju, iziđeš skroz van gužve i samo iziđeš jednostavno. Ljudi završe kod kabe i onda ovako kroz masu ide tamo, znači je zijeti i sebe i drugo. Nakon što je obavljen tavaf, a, klanjaće se dva rekiata iza Mekamu Ibrahimu znači i za Mekamu Ibrahima. To je teško, zato što ljudi tu talafe. Pomiri se skroz unazad, tako da Mekamu Ibrahim bude između tebe i Kabe. Ili uđi u džamiju skroz i gledaj da bude između tebe i Kabe. Ako ne možeš na bilo kom drugom mjestu da klanjaš ta dva rekiata, ispravno je. I da na prvom rekiatu učiš suru Kuljaj al kafirun, a na drugom kulhu vallahu, na drugom kulhu vallahu, eh. Nakon toga, lijepo je čovjeku da se napije vode zemzema. zema zemzem vode i to da se dobro napije vode i da dovi ovaj čime želi može dobiti Allahum ine selke ilmen nafjan uriskan vasjan šifajan men kulida to je prešeno od Ibn Abbas sa vjerodostojnim lancem ili bilo čime drugom da dovi na svom jeziku nije bilo znači čime god čovjek da dovi zemzem voda je u njoj je bereket i to je najbolja voda na površini kako je Keuser najbolja voda na ahiretu tako je zemzem najbolja voda na Da. Jer imam Bulkini kada je upitan šta je bolje, Keuser ili je Zemzem? Kaže, Keuser je najbolja na Ahiretu, a Zemzem najbolja na Dunjanu. Pa je znači dao odgovor da ne može biti lepši. Jer i brojni hadisa navode po pitanju Zemzema, da ni ne bi sada spominjali ovaj brojni hadisa navode, znači u odlikama, jel, Zemzema. I treba to čovjek iskoristiti. I nakon toga vrati se ponovo da dotakne crni kamen, ako može. A uglavnom ne može. A uglavnom ne može, to je teško, znači mora bi zijeti. I ništa ga to ostavi, ide, na, ide nakon toga na ide nakon toga na saji. Saji je drugi znači rukn umre. A saji to je hodanje između Safe i Merve. Hodanje znači između Safe i Merve. Safa i Merva su dva brežuljka koji su udaljeni jedan od drugog otprilike nekih 400 metara. Safa biva bliže Kjabe, a Merva biva dalje od Kjabe popne se na safu i okrene se prema Kabi. I kaže popne se, znači visoko. Žene se ne penju visoko, žene ostaju niže. Tako navode učinjac pravnih škola, da žene ostaju niže. Da se ne miješaju puno sa muškarcima. Ali nije dužno da se čovjek penje skroz na safu, nego penje se samo na jedan dio safe kao bi se malo popeo dovoljno je ne mora ići skroz na brdo. A ako se popne gore, hajde bereket. Isto, dozvoljeno je, možda je to čak i bolje da se popne skroz gore. Ali ovdje sad ima jedan problem. A to je što se u posljednje dvije godine desilo proširenje Safe i Merve u smislu ne Safa i Merve, nego Saji gdje se obavlja, desilo se proširenje toga. Ha? Pa je sada spor među lemom, je li dozvoljeno tavafiti po tome gdje je bilo proširenje? Jel u redu? Jer je proširenje se desilo. To kažu, nije šerijatsko, e, ti tavafiš mimo onoga gdje je tavaf za, savi, za safu i zemlju. I veliko je razilaženje među ulemom o ispravnosti tog tavafa. Odnosno, tavaf, kažemo, je tavaf između safe i merve. To je isto tavaf. Pa jedni dozvoljavaju, drugi brani. Jedni kažu, poslanik sa osreme odredio je početak Safe i Merve. I odredio je njihovu šta? Duljinu. Ali nije odredio šta? Širinu. Kažu, ako nije odredio širinu, široko. Ne moramo se tu ovaj držati ograničenja posebno. Allahu alem, najpreče ovako uraditi. Znači, kada dođete, kada se popnete na safu, tavafite gdje idu kolica. Vidjet ćete, imaju prostor ovako između. S jedne strane je odlazak, s druge strane je povratak. Povratak je bliži kjabe ovako. A, ovako. Kada bi smo uzeli da je ovo safa, ovo je merva. Imate ovako dva puta. Jedan je odlazak, a drugi je povratak. A ovdje vam je kjaba. Ovdje vam je kjaba. Ovdje u sredini, između odlaska i povratka, ovdje u sredini imaju za kolica, znači za ljude koji su nepokretni ili voze se na kolicima, koji tavafe ili safe i merve kolicima, idite tuda, nemojte ulaziti vam u ovaj dio. Idite ovda i vraćajte se ovim dijelom, ali idite više uz lijevu stranu kada dolazite od tuda. Znači, u I tako idete, to je otprilike taj stari dio. A, jer ovo je vamo, nešto je prošireno i vamo je nešto prošireno. Znači, tako od prilike je bilo po tom starom dijelu. Neki idu ovdje, vidjet ćete, kada vi bude dolazili od ozga, Oni idu istim ovim putem gore i dole. Usprot. To može se mimo hađa. Na hađu je jako teško. Hađu je to jako teško. U svakom slučaju ovo je preče i bolje. Ovo je preče i bolje. Jeste razumjeli? Možda ne znam kako mi je ovaj... Gdje doći ovdje safa? <laughs> bliže kjaba, bliže kjaba. Evako vidi. Znači čaba je... Daj mi mami, daj mi, daj mi sve svoje. Može on ovako uzeti jedan list ovdje. Može, može. Ovako ćemo. Sad ćemo ovo ilustrovati ovdje. Nacrtati. Znači da se vidi Ovako nema veze. <laughs> ovo je Kaaba ovdje u redu. Ovo mi je ovdje Safa. Ovo mi je ovdje Marva ovdje se znači ide ovako, u ome pravcu se vraća, a u ome pravcu ide vamo gore. Znači idu i safe i merve. Znači tako biva. I ovdje znači sada treba ići ovim dijelom. Ovim dijelom treba ići ovdje, e, ovako. Ovim dijelom treba ići. I kada se vraćate, vraćate se ovim ovdje ovako pored ovim dijelom. I ovdje se popretel saf. Jel redu? U svakom slučaju vidjet ćete dole kad dođete, možda malo pokušajte ovo strekovito sebe. Prvo se počne Preste, na safu. Počne se na saf, sa safe. Znači to je bez razilaženja. Prvo se penju ljudi na safu. Kada se popnu na safu, okrenu se prema Kiabi i kažu Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. La ilaha ila Allahu. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده to je doba koja se prouči tri puta nakon što se čovjek popne na saf prije toga prouči inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta i'tam aw i'tamar fala junaha alayhi an جناح bihima wa man tatawwa khayran fa inna Allaha shakirun alim. Prouči la إلى sura al البقرة i prouči nakon toga ovo što smo kazali tri puta Allahu Ekber i prouči ovu dovu la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu jel i to ponovi tri puta i nakon toga dovi čime želi okrenut prema Kjabi dignutim rukama Kjabu će moći vidjeti između stubova jedan mali dio Kjabe će nekako moći vidjeti između stubova ništa više prije se Kjaba sva vidjela sad se ne vidi sa Merve se ne vidi nikako a sa Safe se vidi kroz stubove znači jedan mali njen dio tu dovi kada završi sa dovom silazi sa safe i kreće prema mermi kada dođe do jednog zelenog svjetla vidjet ćete, znači kada se uputite od safe možda napred jedno 50 metara vidjet ćete jedno zeleno svjetlo iznad vas gore i vidjet ćete napred možda nekih 50 metara drugo zeleno svjetlo između ta dva zelena svjetla se brzo hoda onda se bolje kazati brzo se trči slobodno se trči, požuri se trči se, znači malo šprintom između šta ta dva svjetla počneš kod prvog i završiš kod drugog i tu staneš i opet naredni dio ideš normalno kada se vraćaš sa merve na safu na istom tom mjestu imaš svjetlo samo počinješ gdje si vamo stao, pa trčiš i zaustaviš se odnosno prekriješ sa trčanjem tamo gdje si počeo trčanje. Znači, samo sa druge strane. A znači, to se vidi ovako, sve se znači vidi. Vidi se i jedno i drugo, znači nije to pregrađeno u sredini ničim. To se vidi, znači. Kada se popne na mergu, čovjek isto će pručiti. Allahu ekbar, Allahu ekbar, Allahu ekbar, la ilaha ila Allahu vahdehu, la šarika, la hul mukule, ulhamdu, ovo, la kulišin kadir, la ilaha ila Allahu vahdehu, anđa zavadehu, nasara abdehu, vahezim al hazabe vahdehu. Isto dom, po tri puta prouči, dovi čime želi, ali uči ajet. Ajet se uči samo prvi put kada se čovjek popne prvi put na safu. Jel u redu? Tada se uči taj ajet. Više se nakon toga ne uči ajet. I na mervi dovi čime želi, koliko želi, koliko ima mogućnosti. I nakon toga se ponovo uputi prema Safi. Zatekne ga namaz, stane gdje je, obavi i nastavi dalje. Jel u redu? Izgubi abdest, nastavi dalje. Ne mora mijenjati abdest. Jer za Safu i za mervu ne treba šta ne treba abdest. Za tavaf između safa i merve ne treba abdest. Znači, dozvoljeno da završi, nema potrebe, znači, jer izlazak napolje je daleko, znači, mora izaći napolje, otići, znači, da se abdesti napolje, to je daleko, ovaj, izgubiti vremena i tako dalje, nego završi, znači, kako jest. Popre se ponovo na saf, na mervu, i tako sedam puta. Sa safe na mervu, računa se jedan put. I sa mervena, safu drugi put. Treći put, i tako počne na safi, a završi na meri. Zalazi kod ljudi koji počnu na safi i završi na safi. Samo ide 14 puta. Jer misli da je odlazak i povratak jedan. Ne. To je dva. Odlazak i povratak. Znači, i to biva nešto duže, znači, zahodati malo ovaj teže ovaj nego sami tavaf, zato što je veća je površina. Osim toga, ko tavafina unutar džamije ili na prvom ili na drugom ili na trećem spratu, onda biva taj tavaf veći nego sami saj. I završi gdje na? Na mervi. Kad završi na mervi, zadnji put nema dove. Zašto nema dove? Isto kojina pokazivanja. Zato što je dovio prije nego što je počeo sa prvim krugom. Jel? Nego što je krenuo sa safe na mervu. Bitno je naglasiti da nakon završetka tavapa rame se pokriva. Ha? Dok si završio tavaf, odmah rame pokrivaš. Tako da namaz nakon toga obavljanje, pijenje zemzema, ponovno dolazim do kamena ako možeš, tavaf između safe i merve, nije otkriveno rame. Vidjet ćete ljudi, cijelo vreme otkriveno. I našto najgore je otkriveno rame u ramazu. To je belaj. To je belaj da rame bude otkriveno u ramazu. Pa znači rame se pokriva. Rame se u tom slučaju pokrije nakon sad nakon završenog tavafa rame se pokrije i nakon toga ostao je još jedan obred odnosno dio a to je brijanje ili kraćenje glave ne glave nego kose <laughs> kraćenje kose kraćenje kose kosa se krati znači odmah nakon završetka, ovo ne bili u cugu radi sve, tavaf, saj, brijanje znači glave ili kraćenje. Kako ko želi, znači po izboru, ali je brijanje bolje jer je poslanik sa osvijem dovio za obrijanje tri puta, a za one koji su potratili jedan put. Pa je brijanje bolje. A, brijanje je bolje. No, međutim, možda neko ima specifično radno mjesto ili određene okolnosti zbog kojih ne može se, idla ne govorimo o čovjeku koji ima problema, jeli, e, sa, sa kožom ili kosom, pa se ne smije brijati, to je drugo, neka slobodno skrati. Znači, brijanje je vađib. Pa kad bi čovjek zaboravio brijanje, ne bi se sjetio. I otišao u stan i zamijenio odjeću i obučio šiveno i istušira se i otkine nokte. je li učinio prestup? Jeste. Učinio prestup zato što je nije smio to uraditi dok ne upotpuni šta? Umru, ostao mu je vađiba, to je brijanje kose. No, međutim, nema odgovornosti, odnosno ne mora se iskupljivati ničim jer je šta? Jer je zaboravio. Jer je zaboravio. Pa čovjek ko bi, na primjer, u toku ovaj, gritska nokte, koji rami maj, gritska nokte i otkine dio nokta ništa. Zaboravio si, znači namjerno nikako. Zaboravio si. Ili slučajno namiriše se. Namiriše, naučio da kada krene u džavu smiriše i stavi miris kad je stavio ovu. Ha. Kada se miriše prije i hrama, može staviti hrame, kažemo u avionu, rekli smo, ili prije toga i prije mi kate se mirisati. A ne i hrame, miriše šta? Tijelo. I hrame nek ne miriše. I hrame ne, ne smije se mirisati, nego samo tijelo se miriše. I nakon toga, recimo, obavio saji i tavaf i saji i zaboravio i stavio miris na sebe. Kažem ništa, samo pere ruke, speri taj miris, ovaj, znači koliko možeš, ali ga nemoj prati mirišljim sapunom. Kaže, onda se napravio da I još ima jedan problem ljudi kada se briju, šta urade? Jedni, jedni druge briju. Pa dođu u hotel i briju jedni druge. I uzmemo mirišljivog sapuna i stavimo na kosu da se malo kosa, da kosa opusti. Pa je stavio miris prije čega? prije brijanja. Jel u redu? Prije brijanja. Pa treba u stvari obrijati, pa ne bi otiš kod onoga pakistanca, on to odradi, on to znači može zatvorene oči uraditi, sa dvije britve on će tebe, se ništa. Tvoje je samo da dođeš i da platiš, ovaj, on će to lahko riješiti, oni su zato ovaj, sručnjaci. A ako čovjek to radi sam, onda neka uzme onaj miris, ima onaj kao sapun što smo mi koristili za veš. Kako? Kabaš. Kabaš. Dobro, to je znači ovaj, nova korist večeras. Kabaš. Znači, sapuno nema mirisa. To je dove, sa, kažu sapuno deve da je. Nema, uzmete stvarno da ga, nema nikog mirisa. On se može staviti i sa njim se može čovjek koristiti, čak da bi se tuširao sa njim, ne smeta jer on nema mirisa. I nakon toga, jeli, obrijanjem glave, znači, odnosno obrijanjem kose, potpuno je čovjek, jeli, ovaj, završio umru što se tiče, jeli, obreda umre. I time je umra završena. Znači umra je sav, sav posao možda dva sata. Dva do dva i po sata. Možda ako je gužno veća da će biti tri, tri i po. Ali uglavnom umra je znači kratka sama po sebi. Kao obred znači nije duga. Nakon toga se odlazi, boravi se u neki koliko se boravi, odlazi se u Medinu. Jer prije toga ako je čovjek bio u Medini nije bitno uglavnom sve je to mimo umre ništa to nije vezano konkretno za umru može čovjek otići na refat malo da posjeti mi smo ove godine naše one mraše vodili na arefat da vide arefat kakav je da vide znači minu šatore muzdelifu malo da osjete kakav je hađa a to nije sunnet poseban ni to veže ovaj, ni se to veže znači za same obrede jednostavno ljudima da imaju predstav ali ne treba ići u garu hira ne treba ići ljudi idu gore, znači noge lome. Znači gore nema puta. Noge lome gore, odu znači na, na, na vrh brda gore i gore ima pećina, to u stvari nije pećina, to je jedan kamen ovaj, i koji stoji znači tu, ništa. Mi smo jedne godine išli sa jednim profesorom ovaj, na umru iz Jordana i on je tražio da mi idemo gore. Ja sam pokušao da mu, mu kažem, ipak profesor je čovjek, on je meni profesor. Sada ja njemu moram govoriti, profesor, to što ti radi živ bio, nije to to. To ne treba. No, međutim, ja sam pokušao malo iza leka, ali sam vidio da je on, znači, ovaj, ustrajan u svojoj odluci, pa sam ja išao sa njima gore. No, međutim, to je, to je belaj. Umoriš se, znači, ni za što. zbog bidata možeš nogu slomiti lahko. To je kamenje, znači, sve oštro, no, mekansko. I onda odu, odu gore ljudi, jeli, kubaju vrijeme, stoji. Kad se rešavalo gore, da dođu, dođu žene, žene se penju sa torbama, ostavi torbu, od negdje majmun dođe, ukrade joj torbu, pobjede sa torbom. Ovaj. Glavnom, ne, ne treba ići tu, jer taj odlazak tu nije sunnet. Niti treba ići u ovaj pećinu gdje se poslanik sa osam sakrio, u garu ceo, što se kaže. Kažu da je to poslanik sa osam, jeli da je bio sakriven pa da je došla ona ptica da je snila jaje i da je pauk ispravo mrežu, iako je paukova mreža daif. To je kod imama Ahmeda je predaja daif da je pauk ispravo mrežu. To nije vjerodostojno. Čak je veći, veća je muđiza da ne bude mreže, tako? Jer da je mreža, kažu, nemamo potrebe gledati, mreža je tu, da je iko ušao, znači ne je bilo mreže. Međutim, nema mreže i opet im uzvišen Allah ne da mogućnosti, kaže, kaže mu Allahu poslanice samo kaže da neko spusti kaže videće Rasul poslanice kaže Abu Bekre maraju ke bi e, bisneni Allahu salisuhuma kaže šta ti misliš Abu Bekre dvojica Allah sa ima treći ne boj se znači to je to je veća mudžiza da ne bude da ne bude ni jajeta ni ni ni ni, ni, jel, ni. u svakom slučaju ne treba ići na ta mjesta ne treba i posjetiti može može se otići posjetiti tamo ona ona tvornica za proizvodnju platna za kjabu da se vidi kako se to radi, da se vidi gdje se milioni bacaju bez veze, jel? <laughs> Ovaj, da se vidi kako se rasip, rasipni što čini. Znači, ono jedno platno, ono jedno platno košta ovaj, pilke 2 miliona eura. Ono jedno platno što vidi ko se mijenja svake godine i pravi se svake godine dva platna. 20 miliona rijala ta dva platna koštaju. I jedno, ako se ne desi slučajno, jeli, jedno uvijek ima rezervi ako bi se slučaj desila kakva nepogoda e, vremenska da se to pocijepa ili da ljudi kada se vješaju za platno da ga pocijepaju do, onda dolazi se sa drugim mijenja se to se ne može desiti to je znači od tako kvalitetnog materijala i platna da tu mogu svi oni ljudi se okačiti na kjabu na ono platno ništa, ne, ništa mu neće moći raditi i nakon toga se obadva ta platna cijepaju dijele se ljudima jeli, ko se zapiše ko je tamo ovaj tko je poznati ili ne znam, da je neki učenjak ili predsjednik ili negdje si uglavnom u nekakvim tokovima i krugovima gdje spominje tvoje ime, može dobiti znači dio tog, ovaj, ili dio tog plana. U svakom slučaju, ovaj, a, tako isto Medini, možete otići posjeti Uhud, možete posjeti mjesto u Kuba, to je lijepo da se posjeti ta, ta dva mjesta, jer, jer je ovaj, i breti su u njima i slično tome. Uglavnom, time bi bila završena umra, je li umra bila završena faktički brijanjem glave, odnosno brijanjem kose. Ko ima pitanja, možda smo, vjerujem da sam dosta toga propustao ovako kroz govor, pa možemo nadomisliti pitanje. Ako slijedećete u Medinu, znači ako idete Istanbul, Medina, siđete u Medinu, vi ćete boraviti u Medini par dana i kada krenete, onda autobus koji vas vozi mora vas navrati na Avaru, ali odnosno Zulhulejfa. To je pri izlazu iz Medine, vidjet ćete, uvijek se Medina vidi, to je blizu, znači ima jedna velika džamija i tu uđe, to je još bolje. Tu imate mogućnost da se okupate, vidite, zbore sam spomenuti, da je lijepo da se okupa čovjek za ihrame. Ne znam kakva je mogućnost u Istanbulu, bojim se da je nema za, za suširanje, onda je čovjek lijepo da se istušira kući kada krene, a ako bude doli bilo, onda je lijepo, dole se može čovjek istuširati. Znači to se može istuširati, pripremiti se znači za ihrame kako treba, klanjaju se tu dva rekiata i nemaju dva rekiata za ispravno mišljenje da nemaju dva rekiata za ihrame. Kako kaže šef, šef Osamim u temije, nemaju dva rekiata posebna za ihrame. Ako se desi farz u tome vremenu klanjaš, spojiš dva namaza, ako dva namaza spajat, u protivnom ovaj, a, samo se obuču tu, jeli, obuku se tu ihrame. Ovaj, a, to je znači ako se ide kopnom, tada kopnom ne laziš vakšira mikat. Jel, jel treba nijeti? Ne, ako ćeš u Medinu, ne treba nijetiti jer nemaš potrebe, nisi naišao, neš ići na Mikat. Znači ti si, ti iz Medine kada krećeš moraš prolaziti jer to je ta glavna džada vodi pored, pored samog znači Mikata i tu se ljudi navrate i ne možete, ne, možete, ne smijete promašiti niko. Tako da, da ne trebaš onda nijeti ništa ovdje Jesi. A ja bih ja bi dao prednost ovoj braći što idu. Znači koja braća idu neka pitaju pa ćemo onda e, drugima. Ko ide znači neka pita, a kada oni završe neka pitaju ovi drugi koji su. Ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, svrhu tavafa, ako bude namaz, da li pokriva vremena? E, svakako. Znači, nema, unama, ti nisu tavafu, ti sada šta, u, pokriješ i opet kada se nakon toga otkriješ, lijepo pitanje. Kojom rukom dotičemo kamenje? Desno. Desnom rukom da ćeš kamenju poljubiš, jesno. Mogu se čitati dole, ne... Mogu, ne smeta. Čovjek ide da čita dole, znači ne bude džematski, ali da imaš ispred sebe hisnom muslim da čitaš, ne pamtiš, nema nikve smetnje Kad se gleda kada prvi put ima taj... Ništa. Ništa. Ova dola, mislim da je taj dova kod Bejhe kija da ono daje. Koliko se sjećam, mogu pro... Šta je navodi? Ja mislim da je tada ova daif. Allahu alem, koliko se sjećam, neka ostane da je, da je pošalje mi poruku da je provjerim za naredni put, ja mislim da u njoj ima, da, da u njoj ima daf. Isto tako, ovaj, Crni kamen se može poljubiti i to samo u tavafu. Znači tavaf ili kad se završi. Ne, obraz ne, nego se može sežda učiniti. Sežda se prenosi u Selefa, da su znači uzeli, da su poljubili, nakon toga da učinili se, i to se prenosi u skupine Selefa, bilježi imam Fakiju u svom dijelu, eh, Ahbaru Mekka i drugi, i nema smetnje da se sežda učini na, na, na kamenu. I to je vid zikra Allahu te barek. Ne zežda ni kabi, ni kamenu, nego vid zikra Allahu te spustanje, znači čela na, na, na, na kamen. To ne smeti. Međutim, ne vjerujem da će imati baš toliko prostora. Dobro kako, kako, ne razumijem te, šta si pitao? E, to se kam bihtabi govi ne biti. To su dove, znači, općenite. Nije ona vezana samo za tavaf. Nema za početak, ništa nema, znači ima ova doba koju sam rekao, rabbe natina fidunija hasaniten, između jemenskog i crnog kamena, no međutim ona je daif. I sve drugo što se navodi je daif. I to nakon što počne sa prvi krug, ta doba, je tako? Koja je dova? Je, nakon što se vratiš, kad završavaš fački prvi krug, kad prilaziš, tad je učiš, jesu. E, pa Ništa nema. Ništa. Ma naćete vi dova, ovaj, dove se navode, znači ljudi, olema je bila kad su pitanje dove malo fleksibilnija. Ha? Ti možeš sve te dove što si naučio učiti, ali ne smiješ biti uvijen da je to šta? Sunnet. A da i učiš sve ništa ne smeta, ali koju god da dole učiš... A? Znači pohvalno, hajli bereke, znači nije spavljeno, ne treba smatrati da je sumnjeno. Potehidu mi makam Ibrahime Musalla. Šta da se? Da se izgovori, da se proči ajet. to je došlo kada je, kada je uh, u hadise došlo kaže pa ako hoćete proučite ajet odnosno čitajte ajet koji kaže i učite na tome mjestu taj ajet ne treba učiti njega samo treba njega treba samo uh, on je samo dokaz da se uči da se iza Mekamu Ibrahima šta klanja potehidu mi Mekamu Ibrahime musalla dokaz da se klanja iza Mekamu Ibrahima jesu ne ne ne smeta. Ako je pauza, kada čovjek malo odmori da sjedne, ne smeta, nik, nije, nije sporno. A dok neko duže vrijeme ne tamo navodi, da pručina je tu, ako, Nije, nije, nije, to, nije tolika ovaj, nije tolika potreba. Uglavnom ono što je poznato kod Uleme jeste da, da saj biva nakon tavapa. I da ne treba biti između njih neka velika pauza. A ako se desi pauza, neće, neće biti grijeh, inšalama. Nemojte to činiti. Obavite umru jednu. Jedan put ideš, jedan put, jedna umra. Poslanik je slavio na četiri umre, nikada nije prenašeno da išao više puta na umru. Ljudi odu i iziđu kod mjeseče da ajše u Tenaim, znači koji je na izlaz od Mekije par kilometara, i tamo obuče hrame, zanijeti i ponovo se vrati ovu jednu umru. Ja sam bio jedne godine na umri, bio je sa nama jedan čovjek koji nas je učio arapski jezik, on je bio na fakultetu, ali je bio profesor arapskog jezika, nije bio šarijeta. Sedam puta je obavio umru odlazi, izlazi, odlazi, izlazi. Mm. A poslanik je sasvim naredio Ajši, nakon što je dobila hajl, da iziđe sa svojim bratom Abdurrahmanom do džamije, da zanijeti umru i da se ponovo vrati nazad. Zato što nije mogla obaviti. Pa zato rekao je neki šehovi, kaže, ja sam slušao, kaže, ako dobiješ mjesečnicu, izađi, pa zanimljivo. To je ženski, nije to. Umra je jedan odlazak, je jedna umra i povrat, to je jedna umra. A čovjek ode 5, 5, 6 puta dobro, to nije sun, to nije radio selefa niko. Čak kod Ibra Sakra u njegovoj povijesti ima predaja da je jedan od selefa pitan, ja sam mu zaboravio ime, da je pitan o tome, kaže, ma ling tu, ma se mi je tu, ma tu. Kaže, nikad čuo, nikad vidio, pojma. Nikad to čovjek od selefa, znači nije nikad čuo da neko tako nešto radi. Tako da je to najpreće ne raditi. Allah vam. Reci. Thank you. Svakako. Prikupanju sve. Ti nisi još, nakon što zanijetiš srcem ulazak u obrede, tada počinje zabrana. Sve namirisati se tijelom, ukloniti dlake ispod pazuva, staviti miris na sebe, u nokte osjeći, kupat se mirišnim šapunom. Sve je to dozvoljeno, znači, do nijeta. Nakon što desi se nijet, ulazka u obrede, e tada počinju šta? Zabrana. Jesi. Već. Na svakom početku kruga diže se ruka. Gdje? Kod kava. Kad god prolazimo pored crnog kamena. Ne, tiž, ne dižu se ruk, samo se prema kaboru se pokaže rukom i kaže se Allahu Ekber. Prema kaboru, prema, prema, prema crnom kamenu. Nema dove. Mi smo kazali nikakva dova da ima da staneš i da digneš ruke. Ruke se dižu na safi. Kad se popneš na safu, okreneš se prema kjabi, digneš ruke i doviš. To je u redu. No međutim, kad dođeš do, do, do, do, do kjabe, samo dižeš ruku i to u hodu. Ne da se zaustaviš, nego u hodu digneš ruku, ali igreš. Jer ako zaustaviš, se odmah se zaustavi cijelu kolon i napravio se tu ovaj, bespotrebno stajanje. E, osim zadnjeg. I to samo na mjestu, kod crnog kamena. Samo na mjestu, kad ti, kad ti bude crni kamen u pravcu, onoga šamskog tamo, kroz sredinu, kada dođeš u istu liniju, tada digneš ruku. Ovo da reći, braći, nešto. Ovo sve što ste govorili važi za ulazak od Azizije. Znači, tamo kad se ulazi preko Safi i Mervi, ako je sad drugi ulazak, onda da li treba obići tamo? Ili ovo... Ovaj- ne, ne, znači, ti moraš početi sa Safi. Znači, jeste shvatili, ti ne možeš... moraš otići tamo na ti ne možeš ovaj, znači mi smo kazali, počinje sa merve, ti sa koje god strane ulazi u kjabu, to je tvoja stvar ti kad dođeš vidi gdje ti je crni kamen odatle počinješ. Kad došao s druge strane crnog kamena moraš proći ono pola kruga je fi sebilillah, ništa se računa. I počinješ od njega. I kad završiš tu, kad si završio kod crnog kamena, kad si izišao i završio sedmi krug, odmah tu ti je najbliže babu Safa, vrata Safe. I tu da se izlazi ide se prema Safu. Znači tu odmah završiš, iziđeš samo i prođeš malo naprijed tako da si ubijeđen da si izišao iz kruga i onda se vratiš u ta vrata ideš gore penješ se na saf znači to je, to je e, tako se mora sa s koje strane dolazi što je tvoja stvar gdje ćeš ti gdje biti hoteli to to nije bitno ovdje ti moraš znači početi sa određenog mjesta i tu završiti Jeste, to je sunnet, međutim ta vrata danas više ne postoje. One imaju tamo negdje na da li imaju da li ima neki spomen. Uh, to je negdje na, na, na, na putu Safe i Merve, to je sunnet odakle lijepo da se uđe i na taj vrata poslanik sam sam ušao kada je kazizal kamen no međutim ovaj, a, e, nije ništa, a, e, ne znam sada da li ima prisutstvo ti vrata uopće dovu možeš piti, dovu možeš ovaj uh, učiti. tavaf a, problem je znači sada ovaj period je znači a, početak umre i ljudi puno dolaze na umre a najbolje je znači obavljati tavaf možda ujutro posle sabaha ili na večer posle jacije ili u ponoći nekada da se ode zavisno se kada čovjek dođe ali nema nikome savjetova da dođe umoran i onako sam znači nije spavao možda večer ili dvije i da nakon toga odmah ide da tavafi toga može znači iscrpiti znači ovaj imali smo čak priliku ove godine da su nam neka braća nisu nas htjela poslušati pa odmah otišu kar ja ne mogu čekati pa su djeca koja je bila plakala nisu mogla izdržati znači pa su mučili su znači sami isredi svoje porodice znači treba čovjek lepo da se odmori bolje kao namaz bolje ti znači da se odmoriš za namaz da lijepo ospavaš pa da si prisutan u namazu nego da učiš ne znaš ni gdje si počeo ni šta si učio ni gdje si završio Tako je znači po pitanju jesto ovaj vremena. I ali to nije šerijski precizirano. Kada god čovjek hoće i želi znači posle sabaha ili posle jacije sve je to hajde bre. Prilikom posle vidjet ćete tamo kada dolazite znači do kabura poslanika sa Osaleme imate kabur Ebu Bekra Omara poslanika sa Osaleme Kada dolaziš, prvo dolazi kabur, kabur Ebu Bekra, e, poslanika sa osrem, pa Ebu Bekra, pa Omara, pa Dela Talanu. Dođeš, poselamiš poslanika sa osrem, pa se pomiriš malo naprijed i odmah je tu, znači nisu one, vidjet ćete, ima tri, imaju ovako troje ona vrata. Nije to jedan kabur poslanika, drugi Ebu Bekra, nije, nego kaburi su blizu jedan do drugog. Poselamiš jednoga, pa drugoga, pa trećega znači samo nazoveš sela i tu se znači sve završava znači nema više pored kabura ni do ova ni bilo čega vidjeti tamo ljude znači stoje dove ne tvoje je da poselamiš i da iziđeš i ti svoje završio Ja za zem zemu, sam mislim da dovršimo dvije. Koje? Nema veze, znači zemzem kada god da piješ, kako god da doviš, znači za vrijeme do, do, do, čovjek dovi u sebi, da doviš prije toga, da doviš posle toga, sve to smatra, znači, dova pri pijenju zemzem. Yes. Allahu. Allahu.